They say that there's a broken light for every heart on Broadway. They say that life's a game and then they take the board away. They give you masks and costumes and an outline of the story, then leave you all to improvise their vicious cabaret. In no longer pretty cities, there are fingers in the kitties, there are wands, forms, and chitties, and a jackboot on the stair. Sex and death and human grinding monochrome the 1998 show. The ballet on the burning stage. The documentary scene upon the fractured screen. The dreadful poem scrawled upon the crumpled page. storm remains, our fingerprints, our crimson stains, and endeavors to ignore the change. But he walks into his knees, but his master in the dark nearby inspects the hands with brutal eye that have never brushed a lover's thigh, but have squeezed a nation's throat. He hungers in his secret dreams, the harsh embrace of cruel machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last in 1998 show, the situation tragedy. Grand opera slick with soap, cliffhangers with no hope. The watercoloring, the flooded gallery. There's a girl who's must but not show is desperate for her father's love. Believes the hand beneath the glove is what she needs to hold. she doubts her husband's morality. She decides. the sets give way and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles. The patrons and the actors draw uncertain if the show is through. Sidon looks on with the cue, but the of rushes smiles. At last, the 1998 show, the torch song no one ever sings the curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, strung Buenas noches a todos los compañeros que estáis ahora mismo escuchando Tama, este vicioso cabaret que todos los jueves a las 10 de la noche vos sufierta Radio Cucaracha, Radio Cuca, la radio libre de Un saludo a todos los que entamáis ahora mismo, ¿eh? jueves 10 de junio del año 2010 a escuchar Anedonia. Esta noche un empiece que a mí dame un poco de rabia, que quedes que vos diga, ¿sabéis por qué? porque coño, tuve que cortar una grabación de La Hora del Raposo, uno de los mejores eh, programas musicales que hay en esta emisora y mira que hay programas musicales. Pero que me decimos, la verdad que son dos muy buenos. La verdad no, <laughs> no podemos no podemos quejarnos de programas musicales. Eso sí, ya era enlatado, ya era grabado si queréis escuchar la hora del Raposo en directo y en vivo, escucháisla todos los miércoles en esta misma emisora a las 10 de la noche, perdón, a las 11 de la noche, a las 11 de la noche, una hora más tarde que Nedonia. Eh, por cierto, saludos del anedónico miserable. Bueno, que sepáis que <laughs> esta noche el anedónico miserable tiene un pequeño problema. Un problema que no creo que a mí me, quite, me, estorbe mucho para hacer el programa. Pero bueno, el caso ya que tuve yo en casa, ¿eh? seleccionando los, los temas que íbamos a, pinchar, a poner esta noche, ¿eh? porque esta noche estoy cansado, la verdad. Estoy así de esto que es que tengo sueño, que igual tiene que ver con el dormir poco eh, porque siempre todo uno queriendo hacer cosas y duerme poco y luego lo mejor igual también tiene que ver con el tener que ir por la mañana en bicicleta eh, hasta hasta el, centro nacional de formación eh, que está cerca de, mi casa en un poco llame pero ya que vaya la que caí esta mañana de, de agua me cagó la mar casi poco más bueno no, no me no me caló el plástico pero pero de verdad que, que tal parecía que iba a calar ¿eh? luego venía corriendo porque el estrés tenía que coger un alza yo salgo a las dos y tenía que venir corriendo y comer porque el estrés tengo que coger un alza para el castrillón pero cuando estaba esperándolo bueno y eso después de, de escuchar mientras comía el parte en la radio que resulta que, que tuvieron que rescatar a gente de, las inundaciones por bañugues y, y, por verdicio y